rekao je uzvišeni O ljudi, gospodara svoga se bojte Zaista će potres kada smak svijeta nastupi Veliki događaj biti Ja bi Mi kada gledamo kaburove, mi vidimo zemlju, ali nismo ni svjesni kakav jad azab i muka se unutar tih kaburova krije قوم التحام على دينها الكرام لكم الكرام ما يضيع Kada neko od vas bude postavljen u kabur, dođe mu namaz sa strane glave a post sa desne a zekat sa lijeve strane a dobra djela dobročinstvo, sadaka sve što je pohvalno održavanje rodinskih veza dođe ispod nogu pa mu se priđe s glave a namaz kaže s moje strane mu prilaska nema tako kaže i post i zekat i druga dobra djela. Pa onda biva pitan Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem zašto on odgovara to je Allahov poslanik koji je došao sa istinom. Zatim mu se otvori da vidi svoje mjesto u džennetu. I kaže mu se ovo je tvoje mjesto u džennetu.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 je svoje zakone po kojima se sve kreće i vlada. Od tih zakona je propisao svoje propise, propise ove vjere koji garantuju ovome ummetu bezvjednost, sigurnost, obskrbu i pravdu koju ne samo da će imati među sobom, već će i drugima podijeliti. Doćim kada se naš ummet toga odrekao, kada je napustio rad po Allahovim propisima, onda nam se dešava ovo što se dešava. Još uvijek je velika opasnost nadvila se nad našom braćom u Iraku posebno, a ništa manje i na drugim mjestima gdje se vode ogorčene borbe, posebno napominjem ovo prvo gdje su osvajači ostavili da red ne uvedu u tu zemlju tako da postoji velika opasnost i mogućnost da dođe do unutrašnjih sukoba i ratova koji će oslabiti cijelo to područje i muslimane na tome području a nakon toga će mnogima lahko biti da što više iscrpljeno to mjesto iskoriste da što više svoje usluge naplate i bolje da svoju vlast na tim područjima uspostavi. Nesumnjivo da je dužnost ovoga ummeta da zauzme ono mjesto koje mu pripada u svijetu, a to će se samo desiti vraćanjem, istinski vraćanjem dini islamu i radu po propisima ove vjere. Nastavljajući kazivanje o kaburskom azabu, što je prvo veliko iskušenje čovjeku nakon smrti, nakon što smo govorili o uzrocima koji dovode do kaburskog azaba, a to je jednostavno rečeno svaki vid grijeha i griješenja koje čovjek čini u životu na ovome svijetu. Kaburski azab je u stvari izliv Allahove srđbe prema onome ko se ogriješio uzvišenom Allahu te barakeva ta'ala. Gledajući na ljude i njihove postupke, možemo zaključiti da je većina ljudi u kaburskom azabu. Većina ljudi su u patnji, u grobovima u kojima se nalaze. Mi izvana gledamo zemlju i kamenje koje je ukrašeno i izgrađeno nad grobovima. A nismo ni svjesni u kakvim belajima su stanovnici tih grobova i kakvi musibeti ih zadešavaju u njima kao što neki opisuju da ti grobovi u stvari ključaju kao što kota oključa sa onim što je u njemu ne sumnjivo da će svako pametan da učini sve da se sačuva toga i ne sumnjivo da je to veliki belaj i veliki musibet što saznajemo iz dove koju je neprestano učio Allaho poslanik ali sad na kraju svoga namaza prije nego što preda selam. A to je dova, Allahumma inni ja uzu bike min azab il kabr. Allahu sačuvaj me kaburskog azaba. I na svakome namazu. Što je i nama velika poruka i pouka da najozbiljnije shvatimo ovo pitanje koje je od pitanja gajba nama nevidljivog a koje nekada Allah te bareke ve taala pokaže ljudima da bi uzeli veliki ibret i veliku pouku iz svega toga. Najveći uzrok da se čovjek sačuva kaburskog azaba jeste sa Allahovom pomoći da se čuva grijeha i griješenja. Jer su grijesi ti koji čovjeka dovode do Allahove kazne. Čovjek bi trebao svaki dan da obnavlja svoju teubu. Allahu poslanik ali sa to selam u toku dana je znao po 70 puta istighfar činiti. Moliti Allaha te bareke ve taala za oprost. Svaki dan da shvatimo i da se zamislimo kao da nam je to posljednji dan našega života. Da svoje račune preispitamo. Da vidimo jesmo li kome dužni šta ostali. U pogledu nas i Allaha te baraka ve taala i njeg obaveza prema njemu u pogledu nas i nas samih prema našem zdravlju prema našem životu prema našem imetku prema našem razumu i prije svega prema našoj vjeri u pogledu nas prema Allahu te baraka ve taala kao našem stvoritelju da se dobro preispitamo da budemo određeni opredijeljeni zašto smo u svome životu. Da se ne zanosimo da imamo vremena. Jer ne znamo kada će kome smrt zakucati na vrata. A tome se čovjek suprostaviti ne može. To je najveći uzrok sa Allahovom pomoći da se čovjek sačuva kaburskog azaba. Allahov poslanik ali sada selam nam kaže u svome hadisu koga bilježi imam i Buhari kada umre neko od vas iz jutra dakle jutrom i uveče pokazuje mu se njegovo mjesto pa ako je bio stanovnika džehennema pokazuje mu se njegovo mjesto u džehennemu i kaže mu se ovo je tvoje mjesto sve dok te Allah te barake wa ta'ala ne proživi na sudnjemu danu dakle čovjek je dužan da se zaštiti kaburskog azaba čuvajući se grijeha i griješenja s jedne strane i čineći dobra djela koliko god više je u mogućnosti hadis koga bilježi imam Ibn Hibban kaže kada neko od vas bude postavljen u kabur dođe mu namaz sa strane glave a post sa desne a zekat sa lijeve strane a dobra djela dobročinstvo, sadaka sve što je pohvalno održavanje rodinskih veza dođe ispod nogu pa mu se priđe s glave a namaz kaže s moje strane mu prilaska nema tako kaže i post i zekat i druga dobra djela Pa onda biva pitan Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Zašto on odgovara? To je Allahov poslanik koji je došao sa istinom. Zatim mu se otvori da vidi svoje mjesto u džennetu. I kaže mu se ovo je tvoje mjesto u džennetu. A onda mu se pokaže mjesto u džehennemu. I kaže mu se ovo bi bilo tvoje mjesto da nisi vjerovao. U suprotnom, ako ne bude bio od onih koji su držali do namaza, koji su držali do ostalih ibadeta i obaveza u pogledu Allaha tabaraka wa ta'ala, zasigurno da neće imati te zaštite. Primjer nam je vrlo dobar toga kaburskog iskušenja koje je drugačije nego kaburski azab u primjeru poznatog ashaba Sa'd ibn Mu'aza. Kome je Allah tebareke ve ta'ala dovu primio. Znamo da je bio od učesnika bitke na Hendeku. I bio je ranjen tom prilikom. Iako borbe nije bilo, ali je bio ranjen od strane neprijatelja. Pa je rekao Allahu, ako je ovo posljednja naša borba među nas muslimana i mušlika, ti me uzmi sebi i Allah mu je tu dovu uslišao. Onaj kome je dozvolio Allahov poslanik ali sada selam da presudi židovima koji su tom prilikom iznevjerili ugovor. Pa kada je on presudio poznatom presudom, tada je rekao za njega Allahov poslanik ali selam tako mi je Allaha presudio si presudom onoga koji je iznad sedam nebesa. Dakle, Allah je zadovoljan tvojom presudom. Kada je preselio na ahiret, kaže za njega Allahov poslanik, ali sada se selam, Allahov arš se uzdrmao zbog smrti Sadove. Ali kada ga je spustio u kabur, rekao je subhanallah, čudeći se. Pa pitaju ashabi zašto Allahov poslaniće? A on kaže kada neko od vas bude stavljen u kabur, stisne ga njegov kabur tako da mu njegove kosti na rebrima prolaze jedna kroz drugu ali mu se Allah smilovao pa mu je olakšao njemu koji je imao ove odlike i ove posebnosti među ashabima a šta je sa drugima od uzroka koji se spominju da sa Allahovom pomoći čuvaju čovjeka od kaburskog azaba jeste čuvanje Allahovih granica. To jeste stajanje i stražarenje na svakome mjestu s kojeg postoji opasnost da muslimani budu napadnuti. Kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam u hadisu koga bilježi imam muslim ribatu jeumin wa lejletin hajrun min sijami šehrin wa qijamih stražarenje na Allahovom putu bolje je nego post cijeli mjesec dana i klanjanje. Wa in mate uđri alaihi ameluhu ladhi kane ja'mel. A ako umre, nastave mu se pisati njegova dobra djela koja je činio za svoga života. Wa uđri alaihi rizquhu. I nastavi mu se davati njegova nafaka njegov rizk, obskrba. Wa amina el fetan i sačuvan kaburskog iskušenja. Od uzroka koji čovjeka sa Allahovom pomoći štite od kaburskog azaba jeste da čovjek dadne svoj život kao šehid da Allahovom putu. Hadisu koga bilježi imam je Nesai Jedan od ashaba pita Allahovog poslanika alaih sato salam Ma balu l-mu'minine juftanune vi kuburihim illa šehid Šta je s mu'minima? Koji bivaju iskušavani u svojim kaburima Samo ne šehid A on odgovara i kaže Kefa bi barikati sujufi ala ruusihim fitne Dovoljno im je iskušenja Sijevanje sablji iznad njihovih glava A u drugome hadisu koga bilježi imam Ibn Mađe i Tirmizi a rijeđe su koje prenosi imam Ibn Mađe od Allahovog poslanika ali sa selam gdje se kaže šehid ima šest odlika li šehidi situ hisal prva je yugfaru lehu inde evvali duf'atin min demi oprašta mu se kod prve kapi krvi Opraštaju mu se grijesi. ويجار من عذاب القبر i biva sačuvan kaburskog azaba. ويرى مقعده i pokaže mu se njegovo mjesto. ويأمن من الفزع الأكبر i biva siguran od velikog straha kada ljudi budu proživljavani na sudnjemu danu. ويحلى حلة الإيمان إبيرا أوكيشا أكراسم إيمانا ويزوج من الحور العين إبيرا أوجي جنة كيم هوريما ويشفع في سبعين من أقاربه إبيرا مدات شفاعة يستزاغبر قد الله تبارك وتعالى za sedamdesetoricu od svoje rodbine. A u hadisu koji je sličnog značenja kod Tirmizije se kaže وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ Na glavu mu se stavi kruna časti. الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Jedan dijamant na tome tađu, na toj kruni, bolji je i vrijedniji od svega na ovome svijetu. Bolji od ovoga svijeta i svega na njemu. وَيُزَوَّجُ بِسْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ I biva oženjen sa 72 džennetske hurije. To je šehid. Koji je dao svoj život na Allahovom putu koji između ostalog biva sačuvan kaburskog azaba. Zatim, onaj ko se bude družio sa Kur'anom. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koga bilježe ashabu sunan u kome se kaže suratu min al-Qur'an thalathuna aje tešfe'u li sahibiha hatta gufira lehu jedna od kuranskih sura koja ima 30 ajeta šefaat činila je onome ko se s njom družio to jeste ko je učio i po radio dok mu nije bilo oprošteno znate li koja je to sura to je suratul mulk družio se sa Kur'anom i živio po Kur'anu nije ga napustio nije duže od 40 dana dozvolio da mu prođe, a da cijeli Kur'an hatmu ne učini i završi. Nije bio od onih koji su nemarni, od onih koji su Kur'an zapustili i zapostavili i protiv koji će Kur'an svjedočiti na sudnjemu danu. Zatim hadis Rasula sallallahu alaihi ve sellem koji nam kaže Men mate يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله عز وجل من عذاب القبر حديث prenosi imam Ahmed ko preseli petkom ili uoči petka Allah ga sačuva kaburskog azaba ovo se svakako odnosi na one čiji život je bio ispravan i kome je sa ovim završeno dobro koje je činio na ovome svijetu U hadisu koga bilježi imam Tirmizi, kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, onaj men katalehu batnuhu emin el fettan. Onaj koga ubije njegov stomak, to jeste umre od stomačne bolesti, trpljiv, ustrajan i ispravan na Allahovom putu, to svakako je uslov, bit će sačuvan kaburskog azaba. Dakle, sve su ovo vidovi i načini neki opšti, a neki posebni kako čovjek da bude sačuvan kaburskog azaba. Samim tim, što ono što dolazi poslije kaburskog azaba je puno teže i puno gore. I zato na čovjeku je da se čuva i sačuva griješenja i da što više dobrih dijela radi čudit se danas mnogima koji grade ovu svoju dunjalučku kuću koja je prolazna i koju će ostaviti drugima da u njoj uživaju i žive a ruše svoju ahiretsku koja je vječna i mimo koje oni druge ne imaju čudit se takvima koji neprestano te obu i vraćanje Allahu odgađaju a ne znaju kada je ta sekunda i taj trenutak kada će im život oduzet biti. Čudit se takvima. Čudit se onima koji se pozivaju na dobra djela, a oni okreću svoje glave. Okreću se od dobročinstva. Čudit se takvima, jer im se nudi dobro, a oni ga sobom odbijaju. Molimo Allaha te barakeva ta'ala da nas učini od onih koji rade po njegovoj vjeri, od onih koji su mu pokorni, od onih koji se čuvaju svih grijeha i griješenja, koji se međusobno podpomagaju na dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne na grijehu i neprijateljstvu. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين فعال كلمة الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعافية من كل بلاء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 Kaže da je vidio vatru i ljude i žene, muškarce i žene, gole, koji vrišće u toj jami. Čak je to i snimio i stavio na stranicu interneta da se može vidjeti. Radi se o čovjeku koji ne vjeruje u ahiret.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 govoreći im okusite patnju u ognju to je zato što su to vaše ruke zaradile i Allah nije nepravedan robovima svojim i kaže uzvišeni ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت i da samo vidiš zulumčare, nepravednike u času njihove smrti. U smrtnim patnjama وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ a meleki svoje ruke prema njima pružili أَحْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ spasite se sada الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ danas ćete biti kažnjeni bolnom patnjom bima kuntum taquluna ala Allahi gajra l'haq zbog toga što ste neistinu na Allaha govorili što ste propagandu protiv ove vjere širili što ste obtuživali islam samim tim njegove sljedbenike ili sljedbenike njegove a samim tim i islam što ste neistinu protiv Allaha iznosili. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, što ste se oholili u pogledu njegovih ajeta. Što niste htjeli da se pokorite. Uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala opisujući nam kaburski azab faraona i njegovih sljedbenika kaže النار يعرضون عليها غدوا وعشيا oni bivaju izloženi vatri izutra i naveče to je taj kaburski azab wa yawma taqumu as-sa'a ana dan kada nastupi sudni dan adkhilu ala fir'auna ashadd al-azab reči će se uvedite sledbenike faraonove u najžešću kaznom. Kaburski azab je istina. I Resulullah sallallahu alaihi wa sallam kako opisuje Aisha radijallahu anha nije propustio ni jedan namaz a da na njegovom kraju to jeste prije nego što preda selam ne utječe se Allahu tebareke wa ta'ala od kaburskog azaba. Riječima Allahumma inni a'udhu bike min azabil qabr. Allahu ja ti se utječem od kaburskog azaba. Od kazne u kaburu. O min azabin nar. I od džahennemske vatre. O min fitnetil mahja wal mamat. I od iskušenja života i samrti. O min fitnetil mesihid dađal. I od iskušenja mesiha dađala. Poznat islamski učenjak Ibn Al-Qayyim rahimehullah opisujući uzroke koji vode u kaburski azab kaže ljudi bivaju u azabu zbog njihovog džehla neznanja o Allahu te barake wa ta'ala zbog toga što su ostavili njegove naredbe i činili ono što je on zabranio. Allah uzvišeni ne kažnjava dušu koja ga je spoznala, koja ga je zavolila i prihvatila, to jeste radila po onome što je on te barake wa ta'ala naredio i ostavljala ono što je zabranio. Niti će kazniti ikada tijelo u kome je ta duša bila. Kaburski azab, kao i džehennemska vatra, to je posljedica Allahove te barake wa ta'ala srđbe, u pogledu dotičnoga i zato onaj ko Allaha te bareke ve taala rasrdi i naljuti na ovome svijetu svojim postupcima zatim te obe od toga ne dođe to će mu biti uzrokom kaburskog azaba u berzehu u tolikoj količini ukoliko je Allaha rasrdio i naljutio pa su neki manje, a neki više, tako da će prema tome biti kažnjavani. Resulullah sallallahu alaihi sallam nas je obavijestio u svom sahih hadisu, kada je prošao pored dva kabura, da se njihovi stanovnici kažnjavaju, da su u azabu kaburskom. Ta dvojica ljudi, pored čijih kaburova je on prošao. Pa pita svoje ashabe, čujete li vi ovo? A oni kažu ne čujemo. A on kaže innahuma la yu'azziban. Wa la yu'azziban fi innahuma la yu'azziban. Wa la yu'azziban fi kabir. Oni su u azabu, ali nisu u azabu zbog nečeg velikog. To jeste veliko kod Allaha tabaraka wa ta'ala. Ali kod njih to nije izgledalo nečim velikim. Nešto do čega vi ne držite da je nešto veliko. Što se tiče jednog od njih, on se nije čistio od mokraće. A što se tiče drugoga, on je išao putem nenimeta, to jeste prenošenja tuđih riječi. I pogledajmo onda, kada je to kaburski azab onih koji se nisu čuvali od nečistoće, a čistoća je znamo nužna da bi čovjek klanjao. Pa kada se nisu čuvali nečega što je uslov za namaz i dobili taj kaburski azab, šta je s onima koji nisu namaz nikako obavljali? I koji Allahu te barake wa ta'ala nikako klanjali nisu. Ovo je situacija onoga koji je prenosio tuđe riječi i to istinu prenosio. Rekao ovaj, ovome pa otišao i njemu to prenio šta je dotični rekao i na taj način ih zavadio a šta je s onima koji neistinu izmišljaju nesumnjivo da je to još gore Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem nas je obavijestio o čovjeku koji biva udaren u svome kaburu bićem tako da mu se kabur ispuni vatrom. Zato što je klanjao jedan namaz bez čistoće. Zato što je klanjao jedan namaz bez čistoće. I zato što je prošao pored svoga brata muslimana koji je bio mazlum, kome je nepravda učinjena, pa mu nije pomogao. Ovaj hadis bilježi Tahawi sa Hazan senedom. I obavijestio nas je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam kao što stoji u hadisu Semura ibn Đunduba koji je u Buhari o azabu onih koji izmišljaju laži koji se prenesu širom horizonta obavijestio nas je o kaburskom azabu onoga koji uči Kur'an zatim po noći spava ne učeći ga zatim ga napusti, pa po noći spava, ne učeći ga, a po dani ne radi po njemu. I obavijesio nam je o azabu onih koji su išli putem nemorala. Obavijesio nas je o azabu onih koji rade s kamatom. Onako kako je vidio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, kako mu je uzvišeni Allah pokazao. Obavijestio nas je o ljudima koji su u azabu kaburskom tako što im se glave zgnječe sa dva velika kamena i to zbog toga što su im glave na dunjaluku bile teške pa su spavali od namaza nisu ustajali na namaz obavijestio nas je o onima koji će se hraniti trnjem i najgorom hranom na ahiretu u džehennemskoj vatri zato što su zato što su ostavljali davanje zekijata to je sve na ahiretu ali prije njega to jeste u berzahu prije džehennemske vatre obavijestio nas je o onima koji jedu nečisto smrdljivo meso zbog nemorala koji su činili. Obavijestio nas je o onima koji će svoja lica da paraju noktima od željeza time što su unosili smutnje svojim govorom među ljude. Obavijestio nas je kao što to spominje Ebu Sa'id radijallahu anhu da će nekim ljudima stomaci narasti kao kuća a to su oni koji su se hranili kamatom nekima će se otvarati usta pa će im se ubacivati žeravica koja će izlaziti iz njih na donji otvor. A to su oni koji su jeli i metak je tima, siročadi. Biće i onih žena koje će biti okačene na svoja prsa koje su činile nemoral. Opet nekima će biti kidano meso s njihovih tijela i da će im se da ga jedu a to su oni koji su gibet činili i koji su ogovarali druge. Biće i onih koji će zbog kako nas je obavijestio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem onoga što su prisvojili sebi biti u takvome azabu što će im se to zapaliti na njima. Kao što je slučaj čovjeka koji je poginuo pa ashabi rekli o njemu blago njemu oni u džennetu. Allahu poslanik ali sada selam kaže ne. Zbog onoga što je uzeo od ratnog plijena, to je bilo nešto neznatno, džehennem se nad njim rasplamsao. To je u slučaju da on ima udjela u tome. A šta je sa onim koji nema u tome udjela? Kaburski azab je posljedica griha koji se stiču srcem, vidom, sluhom, rukama, nogama, stomakom, jezikom, ustima, stidnim organima i cjelokupnim ljudskim tijelom. Tako da će oni koji su se riješili Allahove te barake wa ta'ala propise sebe sami izložiti toj velikoj opasnosti. A to su oni koji su prenosili tuđe riječi, oni koji su lagali oni koji su druge ogovarali oni koji su lažno svjedočili oni koji su potvarali nevine oni koji su pozivali u novotarije uvjeri bidate oni koji su govorili na Allaha i njegovog Resula sallallahu alaihi ve sellem ono što nisu znali oni koji su se bavili kamatom, oni koji su jeli i metak jetima, to jeste uzimali ga bigajri hak, oni koji su se bavili rišvetom i nedozvoljenom zaradom koja im ne pripada, oni koji su jeli, to jeste uzimali i metak svoga brata muslimana bigajri hak, ono što im ne pripada, oni koji su uzimali imetak i nemuslimana koji su sa nama pod ugovorom. Oni koji su pili opojna pića, oni koji su išli putem nemorala, oni koji su činili najgori vid nemorala muškarci sa muškarcima i žene sa ženama. Lopovi. Oni koji su gledali da iznevjere ono što im je povjereno. Oni koji su obećanja iznevjeravali. Oni koji su smutnju sijali i koji su prevare među ljudima činili. Oni koji su uzimali kamatu i davali je i pisali je i svjedočili na nju. Oni koji su dozvoljavali ono što je Allah tabaraka wa ta'ala zabranio želeći na taj način ohalaliti to i otvoriti sebi put za rad potom je. Oni koji su, nakon što žena bude treći put puštena od njenog čovjeka, bili taj jarac koji se posuđuje da bi je samo formalno oženio, da bi ona opet onome prvom halal postala. Onaj koji traži načine da Allahove te bareke ve ta'ala propise stavi po strani i ne radi po njima. Onaj koji uznemirava muslimane i istražuje njihove mahane i njihove sramote. Onaj koji sudi i presuđuje po zakonu koji nije Allahov te bareke ve ta'ala. Onaj koji daje fetve i šarijatske odgovore onako kako Allah te bareke ve taala nije propisao onaj koji podpomaže da se čini grijeh i neprijateljstvo onaj koji ubija bi gairi hak onaj koji uznevjeruje u haremu onaj koji nijeće Allahova imena i njegova svojstva i koji poriče ono što je Allah te bareke ve taala objavio onaj koji svoje mišljenje i svoje pretpostavke i svoju politiku pretpostavlja sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Ona koja nariče i ona i koji je sluša, oni koji će naricati u džehennemskoj vatri, a to su oni koji su pjevali uz muziku, koji su svirali ono što Allah tabaraka wa ta'ala ne dozvoljava. I oni koji su i slušali, oni koji su gradili džamije na kaburovima, oni koji su palili na kaburovima svijeće i osvjetljavali ih i turbeta pravili i na taj način kršili Allahove propise. Oni koji su kada traže svoj hak u potpunosti ga tražili, a kada ga drugome daju, onda bi drugima uskratili. Oni koji su bili oholi, oni koji su se drugima prikazivali drugim, u drugom liku onakvi kakvi nisu. Oni koji su drugima imena svakakva i nazive nadjevali i koji su se drugima podsmijavali. Oni koji prve generacije ovoga ummeta podcijenjuju i o njima loše govore, dakle najbolje muslimane. Oni koji odlaze raznim gatarima, onima koji prave sihrove i proriču navodno sudbinu i pitali ih o tome i vjerovali im u tome. Oni koji su pomagali zulumčarima, koji su prodali svoj ahiret za dunjaluk, onima koji je zastrašiš Allahom te bareke ve taala i podsjetiš ih na njega, oni to ne prihvataju, a kada ih podsjetiš na nekoga drugoga i zastrašiš ih drugim nekim, onda oni to prihvaćaju. Oni koji budu upućivani Allahovim govorom i, re, i govorom Resula sallallahu alaihi ve sellem pa ne htjednu to prihvatiti tako da tome nikakve pažnje ne pridaju onaj a kada im dođe a kada im dođe nešto od ljudi i drugi od ljudi onda to prihvataju i prema tome se upravljaju i orijentišu onaj kome kada bude učen Kur'an takav je bezosjećajan osjećajan a možda i zarađuje učeći Kur'an i na taj način živi. Onaj koji čuje govor šeitanov, što je muzika i pjesme, takav se tome odaziva i postaje radosan i veseo time i želi da to nikada ne prestane. Onaj koji se lažno Allahom te bareke ve taala zaklinje, ali kada se zakune nekim drugim, takav jednostavno, takav jednostavno to do toga drži onaj koji javno griješi i koji se tim griješenjem ponosi onaj od koga ne možeš biti siguran u pogledu hurmeta svoga i hurmeta svoga imetka onaj koji ne drži dogovora svoga jezika i koji među ljudima nemoral na taj način širi onaj koji ostavlja namaz na kraj njegovog vremena. Tako da kada hoće namasko vrijeme da izađe, onda kao horoz kljuca na brzinu obavljajući taj namaz. Onaj koji ne daje svoj imetak dobrovoljno, onaj ko ne obavi hađ, a u stanju i u mogućnosti da ga obavi, onaj ko ne izvršava svoje hakova i obaveze, a u mogućnosti je to da učini. Onaj ko ne čuva svoj govor i svoj pogled i svoj sluh tako da na taj način grijehe stiče onaj koji ne obraća pažnju na način kako će zaraditi i metak da li od halala ili od harama onaj koji ne održava rodbinske veze onaj koji nema milosti prema miskinu prema siromahu niti prema udovici niti prema jetimu tako da takav nema ni prema kome milosti od Allahovih tabaraka wa ta'ala stvorenja. Oni koji se prikazuju ljudima i koji sprečavaju hakove koje su dužni da izvrše. Oni koji se bave sramotama drugih ljudi, a zaboravljaju svoje grijehe i sramote. Svi ovi i njima slični su u kaburskom azabu zbog grijeha je čine. Samim tim što je kaburski azab prema količini i veličini tih grijeha. Ako Allah te barake wa ta'ala muslimanu zbog griha koji nije te obe došao prije ahireta ne oprosti takvima ne je velika opasnost. Pošto je većina ljudi na ovome što smo spomenuli, to jeste na griješenju Allahu te barake wa ta'ala, tako je i većina ljudi u kaburu, većina ljudi u kaburu su u azabu. Tako da je malo onih koji su toga spašeni. Mi kada gledamo kaburove, mi vidimo zemlju ali nismo ni svjesni kakav jad azab i muka se unutar tih kaburova krije neki čak i ukrašavaju kaburove i stavljaju cvijeće na njih ali svakako da to odvraća od podsjećanja na ahiret i to muslima ne bi smio da čini i čudit se ljudima koji grade svoj prolazni dunjaluk a ruše vječni ahiret koji grade ono što će iza sebe ostaviti drugima a ostavljaju ono što će im valjati vječno na ahiretu molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih koji prihvataju pouku od onih koji se boje Allaha tabaraka wa ta'ala koji su njemu u pokornosti koji izvršavaju svoje obaveze koji rade onako kako Allah te barake wa ta'ala zahtjeva. Inša Allah, bit će kazivanja o uzrocima koji utiču da se čovjek sačuva kaburskog azaba, da nas Allah te barake wa ta'ala sačuva toga.